kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Hop. Aziz mujohid birodarlar, islomga musharraf bo'lingandan keyin hijrat ne'matiga musharraf bo'lingandan keyin jihad ibodatlarini qilingandan keyingi gunohlarimizni Alloh mag'firat qilishini so'rashimiz kerak. Bu bizning g'amimiz bo'lish kerak. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda payg'ambarlar bilan birga jihad qilib jihad yo'lida toymagan, jihad yo'lida charchab qolmagan, jihad yo'lida susaymagan solih kishilarni maqtab turib, ularning duolarini bizlarga xabar bergandiki, Robbana ighfir lana dhunubana va israfana fi amrina va thabbit aqdamana vansurna alal qawmil kafirin deb Alloh taolo Qur'onda ularni maqtagan edi. ular jang qilishgandi, shahidlar berishgan edi. Payg'ambarlar bilan birga qanchadan qancha ribbiyullar shahid bo'lishgan edi. Lekin bular mana bu g'alabalarda, mag'lubiyatlardan keyin ham aytadigan so'zlari shundan iborat ediki, Robbana ighfir lana zunubana. Ey Parvardigorimiz, bizni gunohlarimizni mag'firat qiling. va israfana fi amrina. Seni buyruqlaringni bajarishlikda haddan oshgan bo'lsak, xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsak, bizni o'zing mag'firat qilgin. Va tabbit aqdamana, qadamlarimizni o'zing mustahkam qilgin va bizlarni kofir qavmlarning ustidan g'olib qilgin deb nima? Ular duo qilishar edi. Biz ham shu duoni qilaylik. Allohdan gunohlarimizni mag'firatini so'raylik. Xolid ibn Validga mushriklardan bittasi yakkami yakkaga chiqishlikka da'vat qilgan vaqtida Ro'bora bo'lgan vaqtlarda haligi mushrik so'radiki: "Ey Xolid, men sen bilan birga bir tushishlikka toqatim yo'q. Faqat shunday bir fursatni so'radimki, sen bilan bir muloqot qilib olsam." Aytgin menga, "Senni Allohning qilichi deyshadi. Sen osmondan tushganmasan" dedi. Aytdi, "Yo'q" dedi. Meni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu laqab bilan laqablaganlar. U mushrik aytdiki, "Agar men ham senga o'xshasam seni darajangni topa olamanmi deganda, sen mendan kattaroq darajaga erishasan agar hozir iymon keltirsang. Nimaga deganda, men iymon keltirib ko'p gunoh qilganman. Lekin sen hali yangi tozasan. Senda hali gunoh bo'lmaydi agar iymon keltirsang, sen mendan yuqoriroq darajaga erishasan deganini. Shuning uchun hayotda qancha qolsak birodarlar qo'rqishimiz kerak. Shuning uchun aytamizki, shahidlarimiz, bizza abzallarimiz baxtli kishilar ular. Mana bu fitna, mana bu imtihon hayotidan nima? Qutulgan birodarlarimiz. Shuning uchun eng birinchi meni eslatma birodarlar, avvalambor o'zimni, nafsimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishga buyuraman. Allohdan qo'rqaylik. Alloh taolo marhamat qildi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun. iymon keltirgan mu'minlar Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Tilla uchida emas. Faqat zohirda emas. Amalingni ma'lum birda taqvo qilib emas, doim oshkor, maxfi hamma holatda ibodat vaqtida, xizmat vaqtida Allohdan taqvo qilinglar. Haqiqiy bo'lsin. Va vafot topayotgan vaqtingizda faqat musulmon bo'lib vafot topinglar. Bu g'amda bo'laylik. Birodarimiz Abdulloh shahid rahimahulloh mana shiori bor edi. Menga ro'baro bo'lsa aytardi: "Va la tamutunna illa va antum muslimun" deb qo'yardi. Abdulla O'shi deb qo'yamiz. Shu shahidni menga ro'baro bo'lganda shiori shu edi. "Va la tamutunna illa va antum muslimun" derdi. Chunki shuncha fitnalarni ko'zi bilan ko'rib aytardi, Toyir aka musulmon bo'lib o'lib verish qiyin ekan. Shunga meni siz ham duo qiling, men ham sizni duo qilaman. hayotdan ketyapganda musulmon bo'lib ketaylik deb u birodarim menga shu vasiyat qiladi. Alloh shahodatini qabul qilsin. Va biz guvohlik beramizki, musulmon bo'lib shahid bo'ldi birodarimiz. Alloh taolo bizni ham oqibatimizni baxayr qilsin. Ha birodarlar, biz asosiy to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan gapimiz Alloh subhanahu va taolo bizlarni aqida bilan, islom bilan aziz qildi. Biz mu'min bo'lganimiz uchun aziz bo'ldik. Biz muahid bo'lganimiz uchun Allohni o'zigagina ibodat qilganimiz uchun Alloh taolo bizni aziz qildi. Bu ne'matni esdan chiqarmaylik birodarlar. Wala tamutunna illa va antum muslimun shu. Mana shu narsa. Shuning uchun men jamoatimizni har bir a'zosiga, yoshiga, keksasiga, olimiga omisiga erkagiga ayoliga hamma hammasiga mana bu kundan foydalanib ba'zi bir nasihatlarimni qilib qo'ymoqchiman ajabmaski mana bu nasihatlar foyda qilib qolsa chunki Alloh subhanahu va taoloning ilohiy sunnati birodarlar har bir qavmni Alloh subhanahu va taolo imtihon qilgan har bir qavmga Alloh taolo ofat balolarini yuborgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening ummatimni ofati, mening ummatimni fitnasi dunyo degandilar. Zilzila demagandilar. To'fon demagandilar. Buzoqqa sig'inish demagandilar. Mening ummatimni fitnasi, ya'ni eng nozik nuqtasi bu dunyo degandilar. Shuning uchun aytdilarki, ittaqud dunyo dedilar. Dunyodan qo'rqinglar dedilar. Shuning uchun men ko'p jamoatlar bilan xabarina bor, men yashadim birga. Ko'rdim sizlardan ba'zilaringizdan avvalroq hijrat qildim.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 Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatni davomida aytadiki, iymon keltirgan bo'lsa-da, lekin hijrat qilmagan bo'lsa, mana bu uzursiz hijrat qilmagan mu'min bo'lsa-da, bu kishilarni sizlar do'st tutishlikka haqqingiz yo'q. Sizlar ya'ni ularga yordam bera olmaysizlar. Sizlarning o'rtangizda do'stlik yo'q agar hijrat qilmasalar, hattoki hijrat qilgunga qadar. Agar sizlardan din haqida nusrat so'rasalar, yordam so'rasalar, ana shu hijrat qilmagan kishilarga yordam berishlik sizlarga vojibdir. Magaram bir qavm bilan sizni o'rtangizda urushmaslikka ittifoq bo'lgan bo'lsa, mana shu ittifoq qilingan kofir qavmni qarshisiga haligi iymon keltirib hijrat qilmagan kishilarga sizlar yordam bera olmaysizlar deb Alloh taolo marhamat qildi. Va Alloh taolo sizlarni qilyapgan amallaringizni ko'rib turibdi deb Alloh taolo marhamat qildi. Mana bu oyatga e'tibor beringlar. Iymon, hijrat va jihad sifatiga ega bo'lgan muhojirlar bular. Ularga joy bergan, nusrat bergan, ya'ni ular bilan teppa-teng moli joni bilan birga Allohning dinini oliy qilish yo'lida kurashgan kishilarni Alloh o'zi do'stlar deyapti. O'zi avliyolar deyapti. Demak, mana shu hijrat diyorida jamlangan birodarlar bir-biriga nima avliyo, do'st bilar. Bu Allohning guvohligi bilan. Mana bu mu'minlarning o'rtasidagi bog'langan ip nima ekan? Mana bu sifatlar bilan bog'lanar ekan. Ya'ni mana bu oyatdan bizlar oldingi suhbat qilgan birodarlar aytdiki, ya'ni bu jamoatni milliy qavmiy jamoat emas dedi. Allohga hamdlar bo'lsin. Biz agar milliy qavmiy bo'ladigan bo'lsak, biz ham halok bo'lib ketamiz birodarlar. Alloh o'zi asrasin. Shuncha mashaqqat chekib halok bo'lib ketishlik eng katta husron bu, eng katta ziyon birodarlar. Mana bu oyatga e'tibor beraylik. Demak, bizning mana bu muhojir va ansorlar, muhojirlarning o'zini orasidagi yoki muhojirlar bilan ansorlarning o'rtasidagi munosabat Alloh taolo belgilab qo'ygan shakldagi avliyo, do'stlar bo'lishlik kerak. Mana bunga e'tibor berishimiz kerak. Eng yaxshi so'zimiz eng yaxshi muomalamiz, eng yaxshi ko'magimiz, eng yaxshi nima bir-birimizni qo'llab-quvvatlashligimiz mana bularning orasida avval bo'lishlik kerak. Biz o'zimiz safimizda turgan muhojirga yomon nazar bilan qarasak-u, dushmanlarimizga yaxshi nazar bilan qaraydigan bo'lsak, hali bu kelgusi oyatda ham Alloh taolay aytadiki, ular haqiqiy mu'minlar degan oyatga biz tushgan emasmiz. Ana endi ansorlar. Ansorlarni ham Alloh taolo nima deyapti? Joy bergan va nusrat bergan. Allohga hamd olsun birodarlar, biz mana shu zamonda o'zimizga munosib ansorlarni Allohning fazli bilan topdik. Bugun yer yuzida bunaqangi din uchun qurbonlik qiladigan, uylari buzilib ketsa ham, qamalib ketsa ham yana qayta-qaytadan bu dinga nusrat beradigan kishilar juda ham nodir birodarlar. Shuning uchun ham bularga qiladigan munosabatimiz, muomalamiz ota-onamizga, aka-ukamizga, qarindosh urug'larimizga qilgan muomaladan afzal bo'lishi kerak. Va safimizda turgan, safimizga kelib qo'shilayotgan birodarlarni qaysi qavmdan bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi tilda gapirishdan qat'iy nazar, qaysi rangda bo'lishdan qatti nazar, inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarni eng afzalingiz sizlarning ichida taqvosi kuchli bo'lganlaringiz degan oyatga muvofiq muomala qilaylik birodarlar. Bu turkman edi, bu o'zbek edi, bu panjoblik edi, bu arab edi, bu ajam edi degan bizni tilimizdan hazil bilan ham chiqmasin birodarlar. Mana bu do'stlikni saqlaylik birodarlar. Shunda Alloh taolo o'zining do'stlariga yordam beradi. Alloh o'zining do'stligini e'lon qilyapti. Alloh taolo o'zining mag'firatini e'lon qilyapti bu sifatlarga ega bo'lganlarga. Alloh taolo aytayaptiki, bular haqiqiy mu'minlar deyapti. Va bitta nuqta jamoatda ko'p topilib turadigan narsaki, bu ham o'sha shaytonning vasvasalaridan bittasiki, o'rni yana javob berib ketishimiz kerak ki vatanda qolgan kishilar ya'ni ko'p kishilar ketib qolyapti yo'lda qamalib ketyapti boshqa bo'lib ketyapti vatanda qolgan kishilarga biz yordam berishimiz kerak vatan muhabbati millat muhabbati qavm muhabbati ba'zida malariyaga o'xshagan narsa kasallik bor shu havo sal nima bo'lsa ta'sir qilyapti bizga birodarlar shuning uchun mana bu oyatdan kelib chiqib doim biz aytganmizki birinchi darajada biz mana bu atrofimizdagilarga bizni aka ukalarimizga, opa singillarimizga bir rupa yuborilgan hozir. Nimaga bu yerdagilar haqlik? Nimaga buni Alloh taolo tarbiya bergan? Hali ko'p az birodarlarni aldashadiki, fitna qilib kelsin, bu yerda yuraverasanmi, seni vatanda shuncha qarindosh urug'ing qolib ketgan. Bizni birinchi vajibatimiz mana shu nima Alloh taolo o'zi jamlagan muhojir ansor. Muhojirlarning o'zida ichida bo'lgan muhabbatni saqlashimiz kerak. ko'p bitta nuqta bor. Alloh taolay aytayaptiki, mana shular sizlar hijrat qilmagan kishilar sizlardan dini haqida sizlardan yordam so'raydigan bo'lsa, sizlarga yordam berish vojib bo'ladi, deyapti. Vojib bo'ladi, deyapti. Magaram, deyapti. Bir kofir qavm bilan siz sulh qilgansiz, urushmaymiz deb. Shu bilan haligi hijrat qilmaganlar o'rtasida jang bo'ldi. Shunda siz haligi kofirni zarariga musulmon birodaringizga yordam bera olmaysiz. ahdni muhimligi bu. Mu'minni og'zidan chiqyapgan va'dasini muhimligi shunchalik birodarlar. Bugun ahdga vafo qilishlik nodir bo'lib qolgan. Sodiq, kozib, kozib, sodiq, amin, xoin, xoin, amin degan zamonda yashayapmiz hozir. Kim xiyonat qilsa, eng qahramon, eng aqlli odam u. Kim sodiq tursa, hamma rusdan kulyapti. Shuning uchun ham ahdimizga vafo qilaylik. Kelgusi oyatda Alloh taolo kofirlarni ba'zilari ba'zilariga avliyodir dedi. Ular hamma kofirlar, yahud, nasoro, mushriklar hammasi islomni qarshisiga ular bitta. Agarchi ularning o'rtasida shunchalik dushmanlikchilik bor, yahud bilan nasoro bir-birini yahudiylar Maryam onamizga bo'xton qiladi ular. u kishini sha'nida bo'lmagan bo'htonni qiladi. Payg'ambarlarni qatl qilganligi bilan yahudiylar iftixor qiladi. Va lekin islomni qarshisiga bitta bo'ladi. Islomni qarshisiga bitta bo'ladi ular. Alloh taolo mana bu oyatni bu haqiqatni bizga bayon qilyapti. Ular ba'zisi ba'ziga nima? Do'st ular. Agar sizlar mu'minlarga do'st, kofirlarga dushman bo'lmasa ekansiz, Alloh taolo aytayaptiki, yer yuzida fitna buyuk fasod bo'ladi. Alvalo val balo sizlarda bo'lmasa, Allohni do'stini do'st tutmasanglar, Allohni dushmanni dushman tutmasanglar, mana bu ikkita holat yuz beradi. Mana ko'rib turibmiz. Yer yuzida fitna katta fasod. Mana bugun Valil akam ko'rsatdi, qarani yer yuzi shunchalik katta bo'lsa, Usmoniylik xilofati vaqtida 20 million nima kvadrat nima bo'lgan ekan? Xilofat yeri. Xilofat juda katta joy bo'lgan ekan. Bunaqangi imperiya bo'lgan emas. Lekin bugun bir qalich yeri yo'q. Nimaga? Mana buni oqibati. Do'st dushmanni ajrata olmay qolinganligi. Kim do'st, kim dushman? Buni oqibatini Alloh taolo qattiq ummatga jazo deb belgilayaptiki, yer yuzida fitna bo'ladi, buyuk fasod bo'ladi, deyapti. yer yuzidan fitnani ketkizishlik va yer yuzidan buyuk katta fasodni ketkizishligining ilojini Alloh taolo nima deyapti? Mu'minlarga do'stlik, Allohni do'stlariga do'stlik, dushmanlarga dushmanlik qilishlik. Mu'minmi? Mayli sizni yomon ko'ryapti. Sizga jabr qilyapti. Mu'minmi? Unga siz zulm qilishga haqqingiz yo'q. Bir kishi aytib berganda, bir katta olim kishini, bir rahbarlardan bittasini bir kishi xat yozib, shunaqa qattiq haqorat qilgan ekan. Shunda kulib qo'yayotgan ekanki, birodar, mayli sen meni so'kibsan, lekin sen muhojirsan, men seni yomon ko'ra olmayman degan ekan. Men seni yomon ko'ra olmayman degan ekan. Chunki bu bog'langan iymoni ip, iymon darajasidagi muhabbat bizga ijozat bermaydi. Umar ibn Xattobga bittasi aytdiki, men seni yomon ko'raman ey Umar dedi. lekin meni adolatdan to'sadimi seni yomon ko'rishligim deganda Umar ibn Xattob aytdiki, sen meni yaxshi ko'rasanmi, yomon ko'rasan, bu menga qizig'i yo'q dedi. Menga Alloh taolo buyurgan men senga adolat qilaveraman dedi. Bizga ham juda ko'p ozorlar beriladi. Shu jamoatimizda turib beriladi. <laughs> Lekin taqsimotlarda yoki boshqa bir nimalarda to'ppa teng qilib bizga ma'murmiz u. Ya'ni ozor ba'zida shunday ozorlar ki Yahud nasoro berolmagan ozorlar beriladi. kanka ozorlar beriladi. Lekin biz ma'murmiz Alloh taolo tarafından mayli, bularga biz nima qilamiz? Adolat qilishlikka. Eng muhim nuqta Alloh yaptı ki mana bu yuqorida Alloh taolo do'st degan muhojir va ansorlarni Mu'minlarning do'stligi bo'lmasa ekan, o'rtasida o'zaro bir-biri bilan ittifoq bo'lmasa ekan, kofirlarga nisbatan qahru shiddatlik bo'lmasa ekan Alloh taolo buning oqibatini ummatga katta fitna va fasod bo'lishiga Alloh taolo xabarini berdi. O'zbeklar o'zbeklar bilan jamlanishligi qozoqlar qozoqlar bilan jamlanishligi, pashtunlar pashtunlar bilan jamlanishligini millatchi, ya'ni islomga begona bo'lgan kishilar da'vat qiladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda ular bizdan emas dedilar. Bizdan emas ular. Ular laysa minna bizdan emas dedilar. Buni hayvonlar ham o'zaro ittifoqi bor. Eshaklar eshaklar bilan, Bo'rilar bo'rilar bilan, xinzir to'ng'izlar xinzirlar bilan qavm qabila bo'lib yashaydi. Mahallaning itlari o'zaro ittifoq. Bu insonni fazilati emas, o'zbeklar o'zbeklar bilan ittifoq qilsa yoki boshqa millatlar o'zlari ittifoq qilsa. yo'q, yo'q. Bu darranda hayvonlarning sifati bu. Insonni aziz qilgan narsa, maloikalarni sajda qildirgan narsa emas. Odam alayhissalom millatlar nima edi? O'zbekmidi, qozoqmidi, pashtunmidi, arabmidi? U kishining millati mu'min edi. Islom edi u kishining millati. Shu iymoni uchun malaikalar u kishiga nima qildi? Sajda qildi. Hurmat sajdasini qildi, ibodat sajdasi emas. Alloh taolo kelgusi oyatda aytayaptiki, iymon keltirgan va hijrat qilgan va Allohning yo'lida jihad qilgan va ularga joy bergan va nusrat qilgan kishilar ana o'shalar haqiqiy mu'minlardir. Ular uchun Allohning mag'firati bordir va ular uchun jannatlar bordir deb Alloh taolo va'da qildi. Haqiqiy mu'minlar. Demak, mu'minlarning ham haqiqisi bo'lar ekan, kachasi bo'lar ekan bu ansonlar aytib qo'yadi, kacha. Asli emas, soxta. Alloh taolo o'z guvohlik beryapti. Demak, biz kimligimizni tanib olaylik, birodarlar. Robbimiz guvohlik beryapti, ulayka humul mu'minuna haqqo. Endi bu iymondan keyin kufrga qaytib ketmaylik. Dunyoga qaytib ketmaydi, birodarlar. O'zimizni kimligimizni taniylik. O'zimizga munosib amallarni qilaylik, birodarlar. G'ururlanib qolmaylik. Men juda ham qo'rqqan narsa mana shu ansorlar tarafidan juda ko'p bizni maqtashadi. sizlar asli musulmon, sizlar bunday bunday Allohga hamd bo'lsin, biz ayblarimizni ko'rsatmayapti Alloh taolo bularga. Biz biz ham insonmiz. Biz ham basharmiz, biz ham mahluqmiz. Bizni ham ayblarimiz to'lib toshayotibdi. Lekin Alloh taolo shuni nima qilibdi, berkitibdi bizdan. Shulardan bekitibdi. G'ururlanib qolmaylik, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislari bor. kimniki Alloh taolo bir solih, yaxshi amal qilishlikka muvaffaq qilgan bo'lsa, tavfiq bergan bo'lsa, bu amalni amalga oshirgandan keyin kishi Allohga hamd aytmasdan o'ziga hamd aytadigan bo'lsa, u kofir bo'pti, uni amallari habada bo'pti dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun Rasululloh sallam duo qilardilarki, Allohumma lakal hamdu kullu va lakash shukru kullu va ilayka yurja'ul amru kullu as'aluka min al khayri kullihi va a'udhu bika minash sharri kullihi deb Rasululloh sallam duo qilardilar. Hamdni hammas senga, shukrni hammas senga, barcha ishlar senga qaytadi ey Alloh. Men sendan yaxshiliklarni hammasini dan so'rayman va yomonliklarni hammasidan sendan panoh so'rayman. Bu Allohning tavfiqi birodarlar. Bizni bu yerda bu mulkda aziz qilgan narsa islom birodarlar. Pulmi? Pulimiz ko'pmi? Kuchimiz ko'pmi? Zo'ravonligimiz bormi? Yo birodarlar. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga minnat qildi. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim. Walakinna Alloh allafa baynahum. Ey Muhammed Aleyhisselam eğer sizde ma fil ardi cemi'a yeryüzündeki cemi mal mülk cevahirler, tillalar barça boylik sizi kolunuzda bulup uni atrofingizda turgan odamlarga taqsimlab berganingizda ularni qalbini ulfat qila olmasdingiz. Velakin Alloh ularni qalbini bir-biriga ulfat qildi. Bu Allohning fazli birodarlar. birortamiz birortamizni kamolat kamolimizdan emas bu. Shuning uchun bu haqiqatni esdan chiqarmaylik. Bu haqiqat bu. Bu meni eslatmalarimdan muhimlar birodarlar. Alloh taolo bir narsaga qodir qildimi? Biz o'zimizni nafsimizga foyda ham zarar ham yetkiza olmaymiz. Mana bitta malariya degan pashsha bor. Shunday kelib chaqadida nima holga tushamiz? bitta pasha. U qani u katta-katta gapirishlar u. Amerika nima bu? Falon falon degan gaplar qayda qoldi u? Bitta pasha keladi-da chaqadi, qaltirab yotaverasiz. Bitta pashaning ishini qarang. Bitta pashaga toqatingiz, toqatimiz shuncha yetar ekan, bu katta-katta gapirish qayda qoldi u? Ya birodarlar, kelaylik o'zimizga munosib amal qilaylik. Mo'min kim? Muhojir kim? mujohid kim islom ummati bizga ko'p yaxshi gumon qilyapti shular jihad qiladi shular dinni g'amida yurgan deyapti sahih buxoriydan dars boshlayotgan vaqtida ustozlar madrasalarda shu odat bo'libdiki imom buxoriyni bilasizmi qaydan biladi ha buxoroda da eshitamiz O'zbekistonni Qayda O'zbekiston, Vaziriston shuni boshlaydi. Shunda dars beramiz dedi. Vaziriston degan bir mulk bor. U yerga O'zbekiston degan bir mulkdan Imom Buxoriyning avlodlari kelgan. Ular biz o'lib qolganimizda Biz jihodni unutib, zalil bo'lib qolganimizda bizga shu yo'qotgan narsamizni qaytarib berdi. Bizni izzatimizga shular sabab bo'ldi deb turib dars o'tyapti birodarlar. Voy, sizlar o'zingni bilmasdan islom ummatini peshvosi bo'lib qoldingna. O'zingni taniyna birodarlar. Imom Buxoriyning avlodi subhanalloh. Qayda biz imomimiz, otamiz? Biz kim? Imom Buxoriy qayda? Bizni bugun shu unvon bilan tanitilyapti. Imom Buxoriyni, Imom Tirmiziyni avlodlari kelibdi. Bizga islomni o'rgatyapti. Bizga izzatimizni qaytarib beryapti, deyapti. Ha, birodarlar. Qadrimizni bilaylik. Qadrimizni tanaylik. O'zimizga arashidan ish qiladi, birodarlar. Juda ko'p gaplar bor, faqat biz hazm qila olmasligim uchun men aytmayapman. Ko'p gaplar bor, nega aytmayman men sizlarga. Chunki biz ko'tara olmaymiz, bundan bilaman. O'sha Rasululloh sallam maddohlarning yuziga tuproq sochinglar degan hadisdan qo'rqib gapirmayman xolos bu narsa. Men sizlarni poklamoqchi emasman. Sizlarning ichingizda eng gunohkor men bo'lsam kerak. Chunki sizlar bitta musulmon bo'lib turib, bir musulmonchilik vazifasini bajaraman deb shuncha gunoh qilayotgan bo'lsangiz, men sizlarning ustingizda minglab kishilar ustida turib, men sizdan ko'proq gunohkorman. lekin alloh taolo shu ayblarimizni yaptı. qarani bu tarafta amerika qibla tarafta amerika afg'oniston askari bor bu atrof hammasi pokiston armiyasi bizni o'rab olgan siyosiy, iqtisodiy, amniyat hamma tarafdan o'rab olgan. Biz bu yerda majlis qilib Kalbimizde hozir. Qalbimizda xotirjamlik bormi? Ha? Sakina bormi shu? Bu kim tarafidan? Ovqatni ko'payganimizdan sekin kelib qoldimi? Bilagimizdagi kuchimiz ko'pligidan bizga bu sakina keldimi? Bu Allohning sakinasi bu. Bu sakinani Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiligidagi lashkar Uhud kunida itoatsizlik qilgan uchun olib qo'ygan edi. Hunayn jangini avvalida Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan, amir bo'lib turgan lashkarda 12 ming lashkardan bu sakinani olib qo'ygan edi. Ko'zimiz bilan ko'rdik, islomiy imoratdan bu sakinani olib qo'yganda qochish mi biz ko'rmadikmi? Biz abzalimiz mi? Nauzu billah, nauzu billah. Abu Bakr abzalimiz mi? Nauzu billah, nauzu billah. O'shalar bor shu lashkar o'ziga munosib bo'lmagan sifat topildi. Bittasi itoatsizlik bo'ldi Uhudda, ikkinchisi g'ururlanib ketildi. Mana bu sakin olib qo'yildi. Lashkar shikastga uchradi. Va birodarlar, tanina o'zingizni. Sizlar ko'p qon bergansizlar. Ko'p mehnat qilgansizlar. Ya'ni bu yo'lda qari deysizlar. katta-katta tigirmon toshlari tagidan sizlar. Shuncha mehnat qilib yana haba mansura bo'lib ketamizmi? Chang bo'ladi. Haba mansura amali chang to'zon singani bir yo'g'ib ketadi. Ha birodarlar Allohdan qo'rqaylik. O'zimizni isloq qilaylik. O'zimizni isloq qilaylik. bo'lmasam aytmayman u yog'in. Aytishni xohlamayman men. Men xohlamayman bu jamoat bir kun o'tgan jamoatlarni singari yo'qib ketishini men ko'rmay Alloh menga ko'rsatmasin. Bu jamoatni ayollari unaqangi yomon joylarga tarqab ketib, avlodlari buzuq insonlar bo'lishini men ey Alloh menga ko'rsatmagin bu jamoat. Kelin isloh bo'laylik. isloh bo'laylik. Bugun bayroq qo'lingizga berildi. Voy men mubolag'a qilmayapman sizlarga, ishoninglar meni gapimga. Tawhid bayrog'i sizlarning qo'lingizda turibdi. Shunga munosib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu bayrog'i, bu qilichni haqini kim ado qiladi dedilar. Men qo'rqiyapman, Xaybar kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Men ertaga bu bayroqni bir kishining qo'liga beraman, uni Alloh va rasul yaxshi ko'radingiz. Ertalabgacha sahobalar uxlanmay chiqdi. Shu bayroq bizga tegarmikin deb. <coughs> Rasululloh sallam chiqib keldilar. Istadilar. Ali qani dedilar. Alining ko'zlari dardlangan edi. Chaqirib kelishdi. Ko'ziga tuproqlarni, muborak tuproqlarni surtab qo'ysa, qo'liga bayroq berdi. Bu tavhid bayrog'i Islom qo'lingizda bu. Bu tavhid bayrog'i Islom qo'lingizda turibdi. Bu bayroq haqqini ado qiling, birodarlar. eng muhim nuqta juda ko'p ukalarimiz kelyapti yosh yosh bolalar yosh yosh ukalarimiz kelyapti safimizga qo'shilib bular biz yo'limizni davom ettiradi inshaalloh bularga o'zingdan ukanada o'zingdan farzandingda qarani bular begona emas hatto ba'zilar so'rashyapti bizni tashlab ketmaysizlarmi bu yerdan katta kattalar aytadi biz tashab ketmaysizmi nimaga desam sizlar tashab ketsani biz nima kunlarni ko'rar ekanmiz aytdim yo biz sizlarni tashab ketmaymiz agar dunyoni alloh taolo fathini bizga nasib qilsa bizni orqamiz sher bo'ladi Makka Madinani fath qilsak ham inshaalloh orqamiz shey qaytib kelamiz biz. Men shu vaqtdan bergan masala tarafingizdan birodar. Chunki hal jazaul ihsani illa al ihsan. Bir ihson qildi bizga. To'g'rimi? yo ehson qilmadimmi? ehsonga ehson bilan javob berish kerak bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.